É Cypher, a favela tá na cena, na Tanzeká, junto com a minha rapaziada. Se liga aí, viu? Ó, oh, eu tô dentro da na mó chave. No meu pulso é patega o Bulgari e a gatona fumando um balão meu celular chegou mensagem, no meu aplicativo bancário, na conta tá caindo os carvão. Eu vou queimar hoje à noite na lounge quem quiser que me acompanhe. E eu vou beber uma dose de sacanagem, que amor é só demais. E eu saí da loja e apertei na chave, o alarme do sedã. Vou meter marcha, é hoje à noite que eu só volto amanhã. E pilha de dinheiro na minha conta bancária, vou tirar pra dar um raspa na quebrada dinheiro não aceita, desaforo então não falha. E toma muito cuidado com o que fala. Pilhas de dinheiro na minha conta bancária. Vou tirar pra dar um raspa na quebrada. fura, então não falha. E toma muito cuidado com o que fala. E pra molhar as palavras, de camarote vim com as gatas. De CB mil lá na minha quebrada. Das gatas eu tô chamando atenção. Tô solteiro, tô na bala. As bebê confusa, não entende nada. Passei de foguetão lá na quebrada. Se apaixonou e chamou de mozar. a um desentoquei o foguete. Os menor tá fatiando o camão. Hoje pode o baile vai virar rave. Quero ver balançando os bundão. Acelerar a bichuda, ficar mais gostosa na minha garupa. Pode pra que minha ex vai ficar puta. Mas tá suave, agora eu tô firme. Ah, um dessa vez tu se fudeu. Acho que a ganhar, mas quem ganhou fui eu. Desculpa, mas agora tu perdeu. Que o menor tá vivendo a vida a milhão. Tô dando tchau pra você. Tchau, faz favor de me esquecer. Ó, oh, agora eu quero viver. Vou ter pra putaria, não quero só atenção. Tô dando tchau pra você. Tchau, faz favor de me esquecer. Ó, oh, agora eu quero putaria, não quero sua atenção. Acordei bem cedo e meti aquele cabelinho, né? Estilo quebraço do gueto, pra é um Nike no pé. Preto pobre favelado, foi pra cima agora tá o torro. Foi conquistando seu espaço, de passo a passo, moleque de ouro. Tá com placo, né? Tá forgando, né? Tá gastando até mais que devia, mas com o pé no chão, porque nós é periferia. Tá com placo, né? Tá forgando, né? tá gastando até mais que devia. Tá mais com o pé no chão, porque nós é periferia. Ai, ai, ai. De lá pra cá eu vi as coisas acontecer. Do maloqueiro que ninguém não dava nada. Olho quebrada, taca mais gata. Desbrava um mundo de evoque. Ai, ai, ai. De lá pra cá eu vi as coisas acontecer. Do maloqueiro que ninguém não dava nada quebrada, taca mais gata, desbrava o mundo, vai. Lupa na cara, mó chave não tô a pé. Tomei só soco na lata, os panos é só jacaré. Tô de jet na quebrada, menor black mó chavão. bico falou que eu tô mala, pau no cu desses vacilão. Os forte pulou na bala, assusta os pau na lamba. Que me difama na quebrada, mas nunca pagou minhas contas. O buço forrado das onças, é só chamar que elas brota. E pros gamelão segura a bomba, que meu bonde é pé na porta. Então respeita a minha tropa. Que eu de foguetão vou de meiota. Que hoje é feriadão, partiu o bailão. É, que meu, que meu, que meu bonde é pé na porta. Então respeita a é feriadão, parte o bailão, vai, parte o bailão, vai, parte o bailão.